ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ نَتُكِمُونْجِشَ مْتُ رَحْمَةَ إِنَيُوتُكَ كَوَيْتُ كِشَ تُكَمُونْدُولِيَا هُكَاتَ تَمَاهَ أَكَكُفُورُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي innahu lafarihun fakhur, na tukimwonjesha neema baada ya madhara yaliyompata usema, taabu zimekwisha niondokea hakika yeye hujitapa na kutafahari.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 mnasema kweli fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi llahi wa an la ilaha illa hu fahal antum muslimun na wasipokuitikieni basi jueni ya kwamba imeteremshwa kwa ujuzi wa Mwenyezi Mungu na kwamba hapana Mungu ila yeye basi je nyinyi ni waislamu من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون wanaotaka maisha ya dunia na pumbao lake tutawalipa humo vitendo vyao kamili na wao humo hawatopunjwa أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Hao ndio ambao hawatakuwa na kitu akhera ila moto na yataharibika walioyafanya na yatapotea bure waliokuwa wakiyatenda.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 على الظالمين نناني علي ظالم كوبا كل كيولي أنا مزولي من يزمونغو وونغو هاو وتحضريش ومبالي مولا واو مليزي na mashahidi watasema hao ndio waliomtungia uongo Mola wao mlezi laana Mwenyezi Mungu iwapate waliodhulumu الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ambao wanazuilia njia ya Mwenyezi Mungu na wanaitakia ipotoke na wanaikataa akhera أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون hao hawawezi kushinda katika ardhi wala hawana walinzi isipokuwa Mwenyezi Mungu watazidishiwa adhabu hawakuwa wakiweza kusikia wala hawakuwa wakiona أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون hao ndio waliozikhasiri nafsi zao na yakawapotea waliokuwa wakiazua لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون بلا شك حقيقة واو ديو ونكو خسره كو آخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون حقيقة والي وليو أميني نوكت wakatenda mema na wakanyenyekea kwa Mola wao mlezi au ndiyo watu wa peponi na humo watadumu. Mathalul fariqain a'ma wal asam wal basir was sami' hal yastawiyan mathala afala tadhakkarun, mfano wa makundi mawili ni kama kipofu kiziwi na mwenye kuona na anasikia Je, wawili hawa wanakuwa sawa kwa kufananishwa? Basi je, hamfikiri? Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na katika tabia za binadamu ni kujizamisha mwenyewe katika hali aliyonayo basi tukimpa baadhi ya neema na rehma kama vile afya nzuri na ukunjufu wa riziki kisha baadaye tukamuondolea neema hizo kwa mujibu wa mipango yetu yeye hupita mipaka katika kukata tamaa kuwa neema hiyo haitorudi tena na akapita mipaka katika kuzikufuru neema nyingine ambazo bado angali na starehe nazo na tukimpa neema baada ya shida aliyokuwa nayo yeye husema shida zangu zote zimekusha niondokea wala hazirudi tena. Na hayo humpelekea upeo wa kufurahika starehe za dunia na kujifaharisha bila kiasi. Moyo wake huwa umeshughulika usimshukuru Mola wake mlezi. Hii ndiyo hali ya binadamu wengi wanababaika baina ya kukata tamaa na kujitapa. Na aibu hii hawaachi kuwa nayo ila wale wanaosubiri wakati wa dhiki na wakatenda mema wakati wa faraja na shida. Hawa watasamehewa dhambi zao na watapata ujira mkubwa kwa vitendo vyao vyema. Ewe nabii, usijaribu kutaka kuwaridhi washirikina kwani hao hawaamini na huenda ukijaribu kutaka kuwaridhi ukaacha kusoma baadhi ya ulioletewa wahi katika yale wasiopenda wao kuyasikia kama vile kudharauliwa baadhi ya miungu yao kwa kuhofu kuwa wasije wakakejeli na huenda pengine ukahisi dhiki unapowasomea kwa kuwa wao wanataka Mwenyezi Mungu akuteremshie hazina ustarehe nayo kama falme au waje nawe malaika watuambie ukweli wake basi ewe nabii usizibali na zao kwani wewe si chochote ila ni mwonyaji na mhadharishaji wa adhabu za Mwenyezi Mungu kwa anayekwenda kinyume na amri yake nawe hayo umeyafanya basi jipumzishe nafsi yako nao najua kuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalia na kulinda kila kitu naye atawafanyia kama wanavyostahiki. Katika Qur'an ipo ishara inayothibitisha ukweli wako, basi wao wakisema kuwa hii umeitunga wewe na umemzulia Mwenyezi Mungu, wewe waambie iko Qur'ani hii imetokana na mwanadamu, basi yamkinika mwanadamu mwingine kuleta mfano wake. Na nyinyi ni mafasihi kuliko wote. Basi leteni sura kumi kama hii mbalimbali. Mbali na mtakeni msaada yoyote mnayoweza kumtaka katika watu na majini kama hakika mnasema kweli katika haya madai yenu kuwa haya ni maneno ya binadamu Qurani si muujiza tu katika maandishi yake bali ndani yake mna hadithi za kweli na elimu mbalimbali za sayansi za uumbaji zilizoashiriwa na hazikuwa zikijulikana wakati wa kuteremka kwake na pia katika hukumu zilizomo ndani yake Mkishindwa na wakashindwa mliowataka msaada kuleta mfano wake hii wa kuzua basi jueni kuwa Qurani haikuteremshwa ila kwa kuambatana na ujuzi wake Mwenyezi Mungu. Ilmu yake haijui mtu ila yeye. Na jueni kuwa hapana Mungu ila Allah, Mwenyezi Mungu tu. Hapana anayetenda kazi yake, basi kuweni Waislamu baada ya kushathibiti hoja hizi juu yenu kama nyinyi mtaka haki wenye kutaka uhai wa duniani na kustarehe ladha zake na pumbao lake tutawapa matunda ya vitendo vyao bila nuksani hao ambao hima yao ni kushughulikia dunia tu akhira hawana lao jambo ila adhabu ya motoni na kuharibikiwa na yote walioyafanya duniani kwa sababu hawakuwa na fungu lolote katika akhira na hayo wayatendayo pia yatakuwa yameharibika vile vile kwani kitendo kisicholeta mafanikio ya daima ni kama kwamba hakikupata kuweko. Je, anayekuwa anakwenda katika maisha yake kwa uangalifu na uongofu kutokana na Mola wake mlezi na anaitaka haki kwa kuifanyia ikhlasi pamoja naye anaishahidi anayemshuhudia kuwa kweli katoka kwa Mwenyezi Mungu naye shahidi huyo ni Qur'ani na shahidi wa kabla yake ni kitabu cha Musa alichokiteremsha Mwenyezi Mungu kiwe ni uongozi wa kufuatwa kwa aliyoyaleta na ni rehma kwa wenye kukifuata je huyo ni sawa sawa na anayekwenda katika maisha yake katika giza na upofu hashughulikii ila starehe za duniani tu na pumbao lake hao waliotajwa mwanzo ndio wale ambao Mwenyezi Mungu ameatia nuru macho yao wanamwamini nabii huyu na kitabu alichoteremshiwa na wenye kumkataa wakakusanyika na kujiunga dhidi yake basi moto ndiyo pahala pa miadi yao siku ya kiyama. Ewe nabii, usiwe na shaka na hii Qurani. Hii ni kweli itokayo kwa Mola wako mlezi, haiingii upotovu. Lakini watu wengi wanapotezwa na matamanio, basi hawaamini kama yapasavyo. Mwenyezi Mungu amemwamrisha Nabii sallallahu alaihi wasallama asitie shaka, si kwa kuwa yawezekana kuwa yeye awe na shaka lakini ni kuashiria kuwa waliokuwa duni yake nabii wajilinde wasiache shaka ikaingia nyoni mwao. Hapana waliozidi kujidhulumu nafsi zao na wakajitenga mbali na haki kuliko wale wanaotunga uongo na kisha wakamnasibishia Mwenyezi Mungu. Hakika watu hawa siku ya kiyama watadhihirishwa mbele ya Mola wao mlezi awahisabie kwa yale maovu waliyotenda. Mashahidi miongoni mwa malaika na manabii na wengineo watasema Hawa ndio waliotenda makosa maovu kabisa na dhulma kwa mintarafu ya mumba wao. Hapana shaka lana Mwenyezi Mungu itawapata hao kwa kuwa ni wenye kudhulumu. Hawa ndio wanawageuza watu wasifuate dini ya Mwenyezi Mungu na wanawazuia. Nayo hiyo ndiyo njia yake iliyonyoka. Na wanataka njia hii wafikiani na matamanio yao na pumbao lao. Kwa hivyo yende upogo, hawa wanaikanya akhirah na yaliyo ndani ya kulipwa thawabu ya muumini na kuadhibu wa kafiri. Hawa makafiri hawana nguvu za kumshinda Mwenyezi Mungu asiwatie nguvuni duniani akawaadhibu. Na hawana wasaidizi wa kuweza kuwakinga na adhabu yake pindi Mwenyezi Mungu akitaka kuwaletea hiyo katika akhera hata ikiwa marudufu ya ile ambayo wangelipata duniani. Ingelikuwa Mwenyezi Mungu anataka iwafikie. Kwa sababu hao wamechukia kuisikia Qur'ani na kuzingatia ishara za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu. Wamekuwa kama kwamba hawakuwa wakiweza kusikia wala kuona. Hawa makafiri hawapati faida yoyote katika kumwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu bali wamejihasiri nafsi zao na huko akhera huo uongo waliokuwa wakiuzua na madai ya upotovu na miungu ya uongo waliokuwa wakiunda na wakadai kuwa hiyo ati ikiwafaa au itawaombea yote hayo yatawapotea. Kwa sababu hakika siku ya kiyama ndiyo siku ya hakika ambayo haina udanganyifu wala uzushi. Kweli hakika wao siku ya akhera ndiyo wenye kuhasiri kuliko watu wote. Bila shaka wale wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakatenda amali njema na nyoyo zao zikanyenyekea na zikatua kuikubali hukumu ya Mola wao mlezi hao ndio wanaostahiki kuingia peponi na kudumu humo milele. Mfano wa makundi mawili hayo ya waumini au makafiri ni kama kipofu anayekwenda bila ya uongofu na kiziwi asiyesikia uongozi wa kokoka. Na kundi la pili ni kama mwenye macho anayeiona njia ya kheri na uokofu na mwenye masikio makali anayesikia kila lenye manufaa naye. Makundi mawili haya hayawezi kuwa sawa katika hali yao na kuishi kwao. Basi yenye watu, hamfikiri yaliyo baina yenu ya ikhtilafu ya utambuzi na ukafiri na ikhtilafu baina ya batili na haki kawa mbali na njia ya upotovu na mkaishika njia iliyonyoka